Bada bedeatzu urte mauleko Purla Bolivia elkartiak tarija herriko zentro bat laguntzen diela. Izan materiale maitez diru beste. Zentroa, ziap edo haugei laguntza osoki eskaintzen dien gune bat da. Hango azken herriko hauteskundeak hatik, agian zentroa zerratzera eramanen die. Mauleko elkartia herri haugen laguntzeko sortu bazen, 2008 geostik, izena zaldatu da eta be laguntza zabaltu du, baina beti Bolivian batuz. Hola, 2008 malauaz gehoz, hogeita sortzi familiako vilamonte errian ur biltegi bat jaikitzen aidea. Pour la Bolivie el karteko buiden, Evelin Jarragoien. Proje bat egin ginizun eta xursa bat etaik eh, bildu dizugu gura. Barraje txipi bat egin eta tuio lodili bat ekilan, hiu kilometra behea jaitsi dizugu gura eta hane reservoar handi bat Eh, egin. Eta handi hartaik, familietat badu zehura. Voilà. Et ordian, zunek eta egiten biti marrexaz eta kabal eta biti, ez dizi aski hurziten. Merdezi, juan, deviazioni, azertu, et ordian rezervoar bat egiten dizugu, familia bako txin. ur projeta hurrentu berbazien, soz lagungoa bat behantegi jindenez, ez die uan Bena elkarteko zunbait urtoz Boliviat juiten jenez, urbiltegi horrek emaitzak jadanik badutila ohartu izan dira. Barne bilegia ikusteko nula elkitzen zin, ze, uh, egiten zien, eh, bai uh, eh, legume, bai uh, kabaleki lan eta hola, eta ikusi dugu ezor hori segur, mena mm, parte bai untsa, untsa elkitzen dila, badu, mm, badu bat sustut zinez abantzatu, tomate egiten, Uh, az, uh, betrabagorri, uh, moholako bitugu oi hartino bate ikusi. Eta hoi horro hurra behitu, ja? eta hartako. Eta bon, haidututzu egian uh, erraiteko, uh, erreserbarak eukenditzen, uh, hoi haidudila. Eta mini bat atzamanik zilez bitugu projeta egin, mena bon. Mauleko elkartiak ur projeto rentako, otat hoitamahiu mila euroko sos lagungo eman du. Bestalde aurten, josten jauntxina izien emazte talde baten laguntzen hasidia, josteko bi mekanika eskaintzez.